اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير مهتدين غير الضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma barik wa tamim bin khair. La ilaha inna Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti. Njemu zahvalijemo na savršenom naređivanju, odnosno propisivanju i određivanju, to jest gospodarstvu od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi napravi puta je upućen i vječan će u džennetu da uživa. Koga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno zabludi ostavi, to je neće sebi naći upućivača, ni pomagača, niti iz džehennema izbavljivača. Zato svedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedine i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji. A zatim Allahu se specijalno zahvalimo na blagodati izvornog Islama, na blagodati čiste, prave, nepromijenjene, neprepravljene vjere, na blagodati čistog vjerovanja, na mogućnosti da se to sazna i širi jer Allah subhanahu wa ta'ala onima koji su zahvalni povećava i blagodat održava. Nastavljamo sa komentarom ili govorom o vjerovanju kako su vjerovali ashabi ridvanullahi ta'ana aleyhim. Sa, na, govorit ćemo o narednoj tački od tačaka ispravnog islamskog vjerovanja gdje je razilaženje između ehli suneta selefa i onih koji slijede u dobro s jedne strane i ostalih vrsta muslimana s druge strane se postavlja pitanje šta nas briga šta su ashabi vjerovali. Što će to nam? Jel treba ili ne treba? Imamo mi ovo naše, kaže. Najpreći smo sebi i svojima. Šta vi mislite, treba li ili ne treba? I ako treba, naravno, zašto treba, ako ne treba, zašto ne treba? Moramo li mi vjerovati ko su sa sami vjerovali? Zašto? Zato što im je potvrđeno. Zato što im je potvrđeno što se najbolje razumijeli, svi odgovor se ispravili. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu rekao da je s njima i njihovom vjerom zadovoljan, a mi hoćemo Allahovu zadovoljstvo i spas na ahiretu, i sreću na dunjaluku i srce vjerničko i njegova fitra nisu smjereni, smjereni osim sa istinom i spravnošću. I zato što je poslanik sallallahu anehi veselem rekao najbolja generacija je moja generacija i oni prvi dva ili tri derca su bili upravo na tu temu. Da znamo ko je ehli sunnet, šta to znači, što je bitno biti od ehli sunneta, zato što će se umet podijeliti na 73 skupine od kojih jedna ide ka džendetu direktno, ostale će zbog svog krivo vjerovanja zaslužiti džehennem, ako me Allah htjedne oprosti će, koga htjedne kazniće, a mi ne želimo da budemo u toj skupini koja proživlje, nakon proživljenja čeka, znajući, svjesna je da treba u džehennem, osim ako se Allah smiluje, nego želimo da budemo u skupini koja se nada da će njegove ili njihove grijehe Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti, da svako griješi grijeha ima, upravo zbog toga što su najbitnijim stvarima bili najispravni i najgore vjerovali i po najboljem djelovali. Pa je bitno da znamo u što su to ashabi radijallahu anhum vjerovali, kako su to oni vjerovali, jer njih je poslanik sallallahu a ve veselam učio islamu, a najbolji je on učitelj. I mi imamo priliku da kroz taj lanac nepromijenjeni, prenesenih, pomno čuvani, s jezika na jezik, sa srca na srce, sa šeha na učenika preneseni čuvan, Allahom volom i dozvolom. Imamo pravo da preko tog lanca možemo reći da je naš učitelj Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jer vjerujemo onako kako je on podučio prvog generaciju muslimana ili hoćemo i učimo da vjerujemo tako. Pa hvala Allahu uzvišenom na tome. Sljedeća tačka je govor i ona proizilazi iz onog prethodnog versa. Prošli put smo govorili i spominjali dokaze da Allah subhanahu wa ta'ala ima osobinu govora i da Allah zaista govori i da je njegov govor glasan i jasan. Glasan ima zvuk koji se čuje, bilo da je tiši ili umjereni ili povješeni i sve to Allah Kur'an se je potvrdio, ali se čuje i ono što se čuje razumije se kao govor. I to smo ako Bog da usvojili. Iz toga proizilazi nešto na čemu su muslimani bili složni, dok se nije pojavio Džad ibn Dirhem i Džahbi ibn Safan, pa kasnije ostali to razdvodnjavali, dorađivali, ublaživali, ali nisu htjeli da potvrde i da se na istinu i napravi put vrate, nego su pokušavali da malo preperu, saperu, operu, očiste, urade, urede to njihovo krivo vjerovanje. Pa kad se nakon prve generacije koja se složila na istini pojavio taj koji je tvrdio da je Kur'an Allahovo stvorenje, da je Kur'an stvoren i džehmi i ma'tezila vjeruju i da Allah ne govori i da je Kur'an stvorenje koje je ostalo stvorenje poput kuće, i nebesa, nebesa, zemlje i ostalo. Pa su kasnije se neki došli i našli i rekli Allah govori jednim općenitim govorom u sebi koji je cjelovit, jedna vrsta. Ne, ne razdvaja se, ne ponavlja se i tako dalje, nego neka davno u ezelu, Allah je od uvijek i njegov biće je od uvijek i njegov govor je od uvijek. I potom mišljeno, alhamdulillah, rabbil anamin, znači isto što i kulhu vallahu ahad. I sve druge stvari, to je jedan nekakav govor cjelovit, pa se razumije, Allah daje komu hoće da što to nadahne, razumije, pa kasnije melek ili poslanik ili vjernik to prenose i tako dalje. Pojenta je da su i kasnije, nakon Džehmija Mu'tazila, Šari i Maturidija, prije njih Kulabije, također negirali da je Kur'an Allahov govor. Neki su rekli da je stvoren, da je govor Džehmija, e, Mu'tezila poznat, proizlazi iz govora Džehmija i bila je velika fitna u dobro imama Ahmeda, svi znamo za nju. I Roma se složila da je vjerovati da je Kur'an stvoren kufra. Nakon toga dolaze Kulabije, od njih Šari i Maturidije, koji ne kažu Kur'an je stvorenje, nego kaže Kur'an je Allahov govor u sebi onaj, a ovo što mi čujemo je govor ljudi i to je citiranje ili prepričavanje Allahovog govora od strane Džibrila ili poslanika ili vjernika. Kad ih pitaš je li stvoren, kaže nije, ne kažemo to, ali kažemo da je ovo stvorenje što mi čujemo. Vadeć se na to da je zvuk moj kad ga učim Kur'an i tvoj i glas i ono i papir na kojem je zapisano da je stvoreno što mi svakako ne negiramo, to ćemo pojasniti kasnije ali govorimo o govoru koji se prenosi. Zato što su vjerovali, ono što su vjerovali, prošli put smo tome govorili, da Allah ne govori stvarnim govorom, nego da govori u sebi, da je to taj govor od uvijek, da se ne ponavlja, da je to jedna cijelina i tako dalje i tako dalje od stvari o kojima Allah ništa nije objavio, a jes protiv toga dokaz objavio. Pa na osnovu toga da ne bi pobili to svoje, našli su se jednoj velikoj mahani muslimani, skoljena na koljeno, stari, mladi, neuki, nepismeni, pismeni, učeni, nauki, svi su govorili Allahov govor, Kur'an Allahov govor. I dan danas se čuti od običnog svijeta koji se pripisuje maturidijama, šarijama, da se Kur'an kaže da Allahov govor. I to je fitra. Nije učio te šubhe, pa nije naučio da ne smije to reći po njihovom mesebu. I zato kažu da je to Allahov govor. Pa su onda morali da ubaci da kažu, pazite, ne možete, to je ipak, to je kufri, ovako je, onako. Pa ćemo ako Bog da spomenuti vjerovanje ehli sunneta po pitanju Kur'ana, kroz definiciju Kur'ana i pravila, a usput ćemo, ovaj puta, znači radimo obrnuto, prvo sam prešao na govor Ibn Taymiye o tome, a ćemo znači spominjati ajete i dokaze ostale koji su došli na ovu temu da znamo da je, ovo napominjem za one koji prate po knjizi, da znamo da je Kur'an Allahov govor i da na to upućuje i Kur'an i sunet i iđma i to je nam je dovoljno. Kaže šehehul islam rahimahullah nakon što je završio citiranje ajeta i hadisa i govor o jednom temelju suneta na osnovu kojeg ćemo posebno predavanje ako Bog da održati i onaj govor koji smo prošli put umačili o tome da je Allah iznad svega i da je Allah najbliži i prisutan svuda onako kako je suna vjeruje kaže wa minat imani billahi wa kutubihi od vjerovanja u Allaha i njegove knjige je al imanu bi enda al-Qur'ana kelamu Allah منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره لا كلام غيره Kaže od والله i vjerovanje u Allahove knjige. Mi znamo da svo vjerovanje se svodi na onih šest temelja, šest ruknova, ne šartova. Vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i sudbinu ili odredbu. a pa sve ostale stvari o kojima budemo govorili kao dijelovi ispravnog islamskog vjerovanja, vraćaju se na jedno od ove stvari. A sve to se opet vraća na vjerovanje u Allaha, jer nas je Allah o tom obavijestio. Pa vjerovanje u Allaha, Allahove knjige je dio vjerovanja u Allaha. Dio imana, a iman je vjerovanje u Allaha. Zato kaže od vjerovanja u Allaha, i to koji dio? Vjerovanje u Allahove knjige. Spada vjerovanje da je Kur'an Allahov govor i definiše ga odmah na jednom prostom definicijom koja ne mora biti potpuna, ali je raširena. Mu nezerun, spušten, objavljen. Objavljen i spušten. Allahov govor, dakle govorio ga, tako pa što kaže Imam Ahmed i drugi učinaci, na čemu su bila shabi, Melek ga čuo, Allah Meleka poslao, Melek s njim sišao. Do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah mi čovjek sam sebi smiješan izgleda kad ovo objašnja. Proste stvari muslimani ne vjeruju. Ali toliko je ljudi koji ne smiju u ovo da povjeruju. Da se mora to, o tome predavanje mora držati. spušten. Gajru mahluk. Nije stvoren. Jer se ulema složila da je, ko kaže da je Kur'an stvoren, da je nebjeg. I 360 učinaka je tu spomenuo između ostalog u jednom, kao što spominio nekim izvorima. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Od Allaha je počeo i njemu će se vratiti. I da je Allah s tim stvarno govorio, a to govor. I da ovaj Kur'an koji je, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala spustio Muhammedu sallallahu aleyhi ve selleme svom vjerovjesniku, da je to Allahov govor stvarni, a ne govor nekoga drugoga. Dakle, kad Muhammed sallallahu sallam citira nama Kur'an, kad ga uči na namazu, zato što čujemo od Muhammeda sallallahu sallam, kažemo Allahov govor, kažemo Muhammed sallallahu sallam govor. To je cilj ovoga što je rekao. Sad ćemo se ako Bog da vrati, da to pokušamo tumači sa dokazom. Allah, da lakše. Od vjerovanja, vjerovanje, objeđenje, riječ i djelo, u sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam bilo u Koranu ili sunnetu. Ima svoje šest ruknova, temina, a to su vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i sudbinu ili odredbe, dobra i zla. U dio tog vjerovanja ili od tog istog vjerovanja proizilazi vjerovati da je, da je Kur'an Allahov govor. Prvo Allahov, drugo govor. Svi znamo ko je Allah. Je li tako ili ne? Ko je Allah? Savršeni gospodar. To je Ebu Leheb vjerovo. Dalje, završi. Savršeni gospodar koji jedini zaslužuje da bude obožavan ili koji jedini je dostojan obožavanja. Allahov govor. Šta je govor? A, on, ono što se, poruka koja se čuje i razumije govor, a ne misli, a ne namjera, a ne htjenje. Govor, s druge strane, ne pištanje, šištanje, cičanje, vrištanje, zvištanje. Jer to je zvuk, ali nije govor, nema značenja. Ovo, ovamo imaš ti značenje, ti si svašta nešto smislio, nisi čovjek ko rekao, ne znam šta ti misliš. Pa je govor ono što se čuje, što se razumije, što poruku ima u sebi. Allahov govor. Jer Allah subhanahu wa ta'ala iznosi niz dokaza koji še spomenuo neke, pa ćemo se vratiti na njih, da je Kur'an Allahov govor. Jedan od tih dokaza je ajet iz sure Tobe, gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje propis kako da se ponaša u jednoj situaciji u ratu između muslimana i mušlika. Kad dođe mušlik i kaže, ja, daj, garantujte mi sigurnost, neću se ja boriti. Ili kad se dvije skupne mušlika ratuju, pa jedan pobigne muslimana i kaže, oči, da mi date sigurno uslutočište, slonište kod vas. Allah dozvoljava to da ga se primi pod uvjetom da čuje Allahov govor, da ga se pozove Kur'anom. Pa je obavezno muslimanima da on prouče nešto iz Kur'ana čime će ga pozvati u Islam i nakon toga se on pusti. Allah kaže, ve in ahadu min al mušrikine ste džarek. Kad neko od muslika se sloni vama u zaštitu, tebi u zaštitu, fa džirhu ti ga primi, zaštiti ga, hatta jesma'a kerama Allah, ثم أبلغهم مأمنه لو كنتشي الله غور أزاتين غا وبابيستي داي سيغور Dok <coughs> kaže Allah, dok ne čuje Allahov govor, gdje će taj mušek čut Allah? Hoće li otići na tur ko Musa da, da mu se objavi? Jel će čekat u Mekiju? Džibrila. I on će mu neko od muslimana proučiti nešto iz Korana. Pa Allah kaže za ono što neko od muslimana mušriku prouči iz Korana da je to Allahov govor. Prvo Allah najispravniji govori, najprecizniji govori. Nije rekao to su Allahove misli, to je Allahov zvuk, to je Allahov nešto, nego kaže govor. A napomenuo nam je da je Ar Kur'an objavljen na jasnom, preciznom, vrhunskom arabskom jeziku niti je Allah zbunio se i pogriješio, ne obubila, pa ne zna, nije baš dobro se izrazio, niti su pravo oni koji negiraju govor. Nego Allah kaže za Kur'an da je Allahov govor. Koji Kur'an? Ono što mi proučimo sebi ili nekome, kad ga pozivamo. Konkretno u ovom slučaju što musliman prouči mušiku. Kako bi ga time pozvao? Pa to je jedan od jasnih dokaza da je Kur'an Allahov govor i da je ono što se prouči od strane ljudi iz Kur'ana Allahov govor. A zvuk? koji čuješ normalno da je glas insana. To niko ne negira. U drugom ajetu, kad govori o jevrejima, kaže وَقَدْ كَانَ فَرِيكٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَنَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَنُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Grupa njih, od njih je, kaže, znala čuti Allahov govor, a zatim ga iskriviti, prepraviti, izmijeniti, nakon što ga shvate, a oni su svjesni toga. govori kako su mijenjali te vrat, koji je jedno od Allahovi objava, a mi vjerujemo da Allah objavljivao poslanicima objave, govoreći im da svaka od objava Allahom govor, ne samo Kur'an. Pa kaže, prvo ga čuju i shvati, razumiju, pa im ne godi, pa izmijeni. A svjesni su šta radi. I to što su radili sa te vratom, koji je kasnije izmijenjen totalno, naziva Allah subhanahu wa ta'ala Allahovim govorom čulo, kaže, grupa njih je slušala Allahov govor, zatim ga je izmijenila, nakon što ga je shvatila, svjesna toga bio. Pa Allah zato kaže da je Allahov govor i u tom ovom majetu je taj dio dokaz. Također Allah subhanahu wa ta'ala u nafcima zabranije nakon što su izostali jedne bitke da učestvuju u sljedećoj gdje će Allah subhanahu wa ta'ala dati pobjede muslimanima i veliki plije. I njima je bilo drago kad su ispravi pobjegli, Ali Allah je najavio, to se kasnije, nakon dugo niz godina desilo. I kad je došao vakat, hoće i oni. Zaruna ne tebi eko. Puste nas da idemo s vama, kaže. A pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za njih yuriduna en yubeddilu kenan Allah. Hoću da promijene Allahov govor. Koji je Allahov govor? On je ajte prije što je objavio kad je rečeno da ne ide u snimu. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ne, reci im, nećete nas slediti, nećete s nama ići. Tako je Allah rekao ranije. Ne kaže tako je Allah objavio, ne znam, mislio, nešto. Evo kaže, tako je Allah rekao, Allah zato što je rekao, kaže, hoće da promijene Allahov odgovor. Pa je to jedan od dokaza, od niža dokaza u Kur'anu, da je Kur'an Allahov odgovor. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتْرُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ, رب min kitabi رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ Uči, citiraj. Ono što ti se objavili je od knjige tvojeg gospodara, niko ne može njegove riječi promijeniti. Pa naziva knjigu Kur'an knjigom i Kur'an sam znači knjiga između ostalog ili skup riječi. Ovdje se spominje kitab ili čitab kod nas, što znači knjiga u kojoj je zbir govora. i potvrđuje da je to govor što je u knjizi, sljedećim riječima, lamu bedira li kerimatih, niko ne može njegove riječi zamijeniti. Iskrijeviti se, tako da. Ne, nema promjene njegovih riječi, pa to naziva riječima. Što je opet u kontekstu iste one priče, prošli put se ne vraćamo na, na pojašnjenje, tamo smo pokazivali samo da Allah govori, a ovdje se odnosi na Kur'an. I Allah subhanu ta'la u Kur'anu govori u kontekstu govora i kaže da su to u njegove riječi, kaže da on rekao i da on kaže i da kazuje kao što je u sljedećem ajetu inna hadal Qur'ana je kusu ana bene Isra i rektara ledihum fihi jahterifun zaista ovaj Kur'an kaže kazuje, govori, pojašnjava priča Benu Israilima, Israilcima ono ili većinu onoga u čemu su oni odvojili ili različili što su pogriješili, pa im objašnjava u Kur'anu da nisu ubili Isa alaihi salama, da ga nisu ni razapijeli, ni ubili, nego da ga je Allah uzdigao sebi i tako druge stvari od onoga što su oni promijenili od vjere, Allah je to u Kur'anu pojasnio. Ali kaže da Kur'an govori, priča, te stvari gdje su oni se odvojili istine i promijenili. Pa ga tako opisuje. Također Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da je on spustio Kur'an Muhammedu sallallahu alaihi sallam i da je to od njega. Pa kaže vahada kitabun enzal nahu mubarak. Ali to ćemo se vratiti ponovno na definiciju pa da vidimo sljedeća riječ. Kaže vjerovanje da je Kur'an Allahov govor, munezzel, spušten i objavljen. Ovo znači jedno i drugo. Dakle, objavljeno dozgo prema dole. Dakle, gore rečen, pa dole spušten od dokaza je ono šta, su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala la lahada kitabun, ova knjiga enzelnahu koju smo objavili i spustili, mubarek knjiga je beri četli puna bereketa a bereket je trajno doba pa koliko insan uzme od Kur'ana toliko će uzeti od Allahovog bereketa ova knjiga je jaka, prejaka ljudska srca je ne mogu podnijeti da Allah nije dao. Ova knjiga kad bi se njome zemlja rezala, prerazala bi se. I zato ima dokaz. I kad bi se njome mrtvi govorili, oživjeli bi. Da Allah drugačije nije dao. Kao što mi ne možemo podnijeti gledanje u Allaha sad, Allah će dati da možemo na onom svijetu. Tako nas je Allah zaštitio sad iz dobrote prema nama, da možemo podnijeti njegov govor na ovom svijetu. Pa kaže u sljedećem majetu koji je sve spomenuo لَوْ أَنْزَمْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَرْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Da smo ovaj Kur'an objavili brdu, prvo bi ga vidio da je skrušeno, da je ponizno, pa bi se raspalo straha od Allaha subhanahu. Brdo ga ne bi moglo podnijeti. A mi ga, nažalost, u svojim životima ne želimo podnijeti, iako ga možemo podnijeti. naša praksa to govori. Jer Kur'an je objavljen da sunnet vjeruje, da se čita i proučava kao pismo od gospodara svakome od nas, da se s njim svakodnevno druži, njegov bereketa uzima i da se po njim radi i da se u njega poziva. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za Kur'an da bi se brdo raspalo kad bi njemu bio objavljen. I zato je Kur'an najjači će oružje protiv i ljudskih i džinskih virusnih, bakterijskih i ostalih bolesti ako se pravilno primjeni. Ne može ga podnijeti. Jer je prejako. Allah je dao do određene granice da neke stvari traju. Ima to puno faktora. A na je da ne može podnijeti. I zato se rukja i liječenje protiv tih stvari koristi i uči Kur'anom najviše. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala za svoje propise također riječi وَإِذْ بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانًا آيَةٍ <coughs> مَكَانًا آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين Kaže, kad zamijenimo ajet drugim ajetom, kad Allah nešto zabrani pa dozvoli, ili dozvoli pa zabrani. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u onome u Kur'anu gdje su obavijesti nije mijenjao. Jer ne može se obavijest pomijeniti, to je laž. Ako je obavijestio da će biti nešto ili da je bilo nešto, svi ajeti kasnije idu na istu temu. Jer Allah ne laži, Allah se ne predomišlja. Ali Allah svoje mudrosti iskušava robove promjenom propisa ili postepenim zabranjivanjem nekih stvari. Pa stvar bude loša, pa pokuđena, pa zabranjena prvo ti je išarećeno da to ne valja, pa neko ostavi onako u što je pametna, što će da noša stvar, a drugi kažu, to kako se može, ja se navuku na to, ja poput alkohola, na primjer, tako dalje, ja ću to koristiti, pa se spomene da je to ima štete i više štete i tako dalje, pa opet dio ostavi ili umrzi ti u duši, jer vidiš da ne valja, pa dođe zabrana. I kad dođe zabrana, muslimani samo okrenu čaše ovako, ili bilo koji haram drugi zato što je musliman onaj koji je Allahu pokoran. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, kunafi kaže šta je ovo? Kakvo je ovo igranje? Ili nevjerni? Juče je može, danas ne može. Juče je prema kucu, danas prema meki. Znači nije vam ono Kabul, kaže prije. Jer ne shvataju šta znači robovati. A šta znači rabovat, biti rab, biti gospodar. Iskušavati svoje robove, da bi ih nagradio ili kaznio. Pa je od iskušenja prema nama da Allah da neki propis pa ga zamijeniti nekad od milosti prema nama postepa nam zabranio da bismo mogli prihvatiti. A nekad iz mudrosti koju on poznaje, da nas iskušao. Da se pokaže vjernik od nevjernika i onoga koji je iskren, onaj koji je iskren od onoga koji sumnja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala daje i bilo je promjena, pa kaže kad se promijeni, kad Allah, kad zamijeni maje s drugim majetom ili propis drugim propisom, Allah kaže najbolje zna šta objavlje i ovo je dokaz da je Kur'an objava, šta spušta, Kalu inna mante mufter, kažu izmišlja. Danas jedno sutra drugo priča. Većina kaže, njih ne svata. Kul ne zebehu ruhu kudus ime rabike bil haqi. Reci kaže, spušta ga. Ruhu kudus, jedno naziva ovaj, za Meleka Džibrila. Od tvojeg gospodara sa istinom, s pravom. Jer u Kur'anu istina, i u Kur'anu se spominje pravo najveće pravo, pravo rabba kod ljudi, da ga obožavaju, da mu širka ne čine, je pravo ljudi kod rabba da nagradi i ne kazni one koji mu širka velikom ni malom ne čine. Kaže, vele ga spušta od gospodara s pravom. Zašto? Koja je korist od toga? Li u tebite ledina amenu, da učvrsti one koji vjeruju. Pa svaki novi ajer koji dođe muslimanima u tokom objave, samo mi je bilo učvršćenje nova vijest, novi haber, još Allah komunicira s nama preko svog poslanika. Obraduju se propisu ili obavijesti. Zašto? Zato što Kur'an kad se postepeno sluša, uči, čita ili objavljuje to što je bilo njihova doba, to je od sebeba i uzroka učvršćivanja na putu istini od načina kako ustrajati na pravom putu je svakodnevno se druži s Allahom knjigom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku kad su rekli zašto ga ne objavi odjednom, kaže kedali ke ne nutepite bihi fuade ke vratel nahu tertila, to je zato da učvrstimo tvoje srce, pa ga polahko dio po dio objavljujemo, po tertilu. Ovde kaže prvi razlog je što povremeno Džibril silazi s Koranom da utvrsti vjernike. Vahude. I u njemu je uputa vjernicima. Bilo nova obavijest kojom se iman povećava ili novi propis kojim se robi skušava pa ga robovi primjenjuju. I automatski znaju šta, kako, šta i kako dalje trebaju da radi, kako Allah da robuju wa bushra lil muslimin. I radost vjernim muslimanima. Radosne vijesti. Bilo od onoga što se obećava vjernicima i sama pojava novog ajeta, novog dijela Allahovog govora, nove vijesti, novog habera od Allaha, nove poruke od gospodara je radost vjernicima. I musliman se raduje Kur'an. A to što musliman voli Kur'an. وَلَقَدْ نَعْنَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ Mi znamo da oni govore, uči ga neki čovjek. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين Oni ciljaju kada na strani jezik. Negiraju, aludirajući na strani jezik. Ovo je arapski jasan jezik. Pa ima Allah postaje na izazov. Dođite vi sa deset sura, dođite s jednom surom, dođite s tri ajeta i tako dalje. Pa ne mogu nišćim od Boga. Na vašem jeziku. Vama poznato, vi stručnjaci u tome. I ovo je inša Allah dovoljno dajeta koji govore na ovu temu, a nastavit ćemo ako Bog da dare spominjati ono što treba. Kad je gajru mehluk, nije stvoren. Šta je dokaz da Kur'an nije stvoren? Sve ovo smo malo pričali. Jer Allah kaže da je to njegov govor. A govor se ne stvar, govorom se govori. I ono što smo čuli prošli des, od dokaz da Allah govori istinski. I druga stvar, na tome su bili svi vjernici, dok se nije pojavilo. Znamo tačno kad se je rodio taj i kad je rečeno bilo Ma'abed ili Džahn. Kad su se pojavile te ideje. I znamo da, da je on prvi koji je to rekao, što znači da oni prije njega nisu tako vjerovali. وأن الله تكلم به kaže minhu bada'a wa ilayhi ya'ud od Allaha počinje od Allaha dolazi njemu se vraća ovo ima dvojako značenje prvo Kur'an je od Allaha a nije od Jibrila ni od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jer oni koji su rekli da je stvoren rekli su Allah ima značenje koje hoće da kaže pa je nadahnuo Jibrila ili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pa on to svojim riječima citira ili prepričava Pa ono što čujemo od govora od Kur'ana, sve dolazi ili od Džibrila ili od Muhammeda. Salam se. I po toj logici, kad god neko nešto proči iz Kur'ana, tek tad je nastalo. Što je dokaza protiv tog, tog stava. Dok muslimani vjeruju da je Kur'an od Allaha, a ostalo su prenosioci. Oni koji citiraju ono što je Allah objavio. To znači od njeg počinje, ali njemu se vraćanje njemu se vraća kao osobina, to jest kad neko drugi prenese Allahov govor, ne prestaje to biti Allahov govor i to je prvo značenje, dakle njemu se vraća, nije izgubio, nije sad Džibrilo govor, nije sad moj govor kad ja citiram suri iz Korana, nego je to Allahov govor. Ja citiram Allahov govor, ja učim Allahov govor, tako dalje, tako dalje. I drugo značenje koje je ispravno, oboje oboj je ciljano, nije ovdje, nisu dva mišljenja, je da će se Kur'an Allahu stvarno vratiti u jednom vaktu za koji molim Allah da nam doživimo. Kao što bih izim tada rani, od Ibn Mas'uda sa vjerodostojim lancom prenosa se kao što je on jedan hoće do drugi, da će se Kur'an, kao što tamo stoji pred sudnji dan, uzdignut, podignut Allahu subhanahu wa ta'ala, da će ljudi osvanut, pa ga neće naći ni u listovima, ni u prsima. Nema, ne znam. Nestaće ga na zemlji. Kur'an je nešto najbolje što smo mi mogli dobiti na dinamu. Allahov govor, osobinu Allah. Ne možeš sjediti sa Allahom, ne možeš gledati u Allaha, možeš slušati njegov govor. I ljudi kad nekog vole, da mu je bilo šta njegov. Poruku da čita 15.000 puta, da čuje glas, da presluša, da ovo, da ono, da vidi snimak, ako ima i tako dalje sliku. imamo Allahov govor kod sebe. Taj Allah odgovor je aziz. Ponos. Rečanstve. Nedoliko je njemu da ga se zaboravlja i zapostavlja. I zato kažu učinac, onog momenta kad ljudi prestanu da ga uče, da po njemu rade, kad ga budu učili zbog nekih drugih ciljeva, ne onako kako treba iskreno, da po njemu rade, da istražuju, da razumijevaju, da prenose ispravne njegova značenja, da u to druge pozivaju, da će Allah pomoći Kur'an sebi. Jer ne treba, ne, ne zaslužuje niko više da ga čuje i sluša, ali ima makar ukrpu iz omotanog do škiru na regalu. Kao što je slučaj kod nas. Allah će podići Kur'an sebi. Jer nisi htio da cijeniš. Koji sve druge blagodati koje izgubimo onda kad ih ne cijeniš? I kad Allah na njima ne zahvalimo. I to znači da će se njemu vratiti. Također od definicije, ono što spomnio u definiciji Kur'ana je da je to govor kojim se Allahu ibadeti. Pa mi moramo na namaz da proučimo Fatihu i nešto iz Kur'ana treba da proučimo ili učimo Kur'an s ciljem postizanja pa Da je muta'abeden, muta'abed biti lavetihi, da je zapisan u mshafima, čuvan u ljudskim prsima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, bel huva ajatun, bajinatun, ki su duri ladina utona ilmu. To su jasni ajeti u prsima oni kojima je dato znanje. I učenjaka tvrdi da je svaki hafiz, ako je iskren, ispravan učen. Zato što Allah kaže da oni koji imaju Kur'an imaju znanje. E to znanje koje čuvaju u prsima oni koji ga pamtuju. I shodno tome koliko god imaš u prsima Kur'ana, to toliko imaš od znanja. Ovo to ako iskreno učiš i razumiješ i to u svoj životu primjenješ i u to pozivaš onda je to deređe. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj govor opisuje i drugim opisima, ali nastavit ćemo prije svega sa ovim, pa ako Allah da možemo na kraju progovoriti nešto više o tome. Kaže i da je ovaj Kur'an koji je objavio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Allahov stvarni govor, a ne govor nekog drugog, to jest nije govor Džibrila, nije govor Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, što su neki rekli. Zatim kaže, وَلَا يَجُزُوا إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ هِكَايَةٌ عَنْ كَنَانِ اللَّهَ وَعِبَارَةٌ عَنْهُمْ Nije dozvoreno uopćeno reći da je to citiranje ili prepričavanje Allahovog govora. A ja malo prije dva, tri puta rekao citirat govor, citirat Kur'an. Ali ovdje kaže tlapul kao u potpunosti reći, općenito, uopšte, u svakoj situaciji, misli se. Jer oni su rekli, nije Kur'an Allahov govor, nego je to, kaže, ili citiranje, ili prenošenje, pretričavanje, pa pitaš ih kako, zašto, kaže, prvo to što Allah im nema pravo govora, nego ima govor u sebi, pa je to Allah nadahnuo u Džibrilu stvorio, neki kažu nadahnuo, pa je Džibril to prepričao, ili je Džibril Muhammedu sam sam dao isto tako prenio to nadahnuće, pa je Muhammed sam sam ispričao, pa jedni kažu citirao doslovno, drugi kažu prepričao, ne ugubila, ali sad obuhvatiš sva značina koja treba kao poradiše ili Džibrila ili Muhammed sam sa Allahom uzvišen. Da može neko ko Allah reći. Kada nije značen svojim riječima. U potpunosti. A bježi od poređenja u greške koje su veće poređenje. Allah najbolje zna. I zato kaže nije dozvoljeno vjerovati u to da je to znači preprečavanje ili citiranje, nego kaže بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لن يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا nego kaže koliko ga god ga ljudi učili ili zapisivali u mushafu, to ga ne izvodi ili to ne sprečava da bude i da Allahov govor stvarno. Zašto? Zato što svi ljudi pametni znaju da kad neko nešto kaže i ti to posle zapisuješ, prepisuješ, čitiraš, prenosiš, to i da je njegov govor nije tvoj. To što si ga ti zapisao i što si ti na Facebooku ko svoj status okačio ti si samo ukrao to. Ako nisi nazvao izvoren preuzet i tome slično. Ali nije to tvoj govor. Čuo si ga od drugog, i on ostaje i njegov grob. I to je poznato. Da se govor pripisuje onome koga prvi kaže, to što kaže na kraju, a ne onome koga citira ili prenosi. Prvi Kur'an, Kur'anom govorio je Allah subhanahu wa ta'ala. Džibril ga je čuo. Izgovorio ga je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je prenio ponavljao za njim da zapamti. Pa Allah kada la to hadri pihi li sani kri ta'ađa bih, nemoj ti požuriva da ga pamtiš tako što ćeš citirati ga, pomirati ustama, mi ćemo ga tebi sakupiti. Pa i posle, poslanik sam samo slušao i od prve pamtio. Ali je ponavljao i on ono što mu se govori, od Allahovo govora. I od idare to bila Allahov govor. Pa je poslanik sa posle taj govor citirao drugima, poput situacije sa mušicima, spomenuti na početku desa, ili poput situacije koja se također prenosi da je poslanik sam sve mišao na, na hađu, kad su na njega upozoravali, govorili ima jedan moga, govori ovaj da je poslanik bolestan i tako dalje, nemojte ga slušati. Pravili ugovore kako ćete doći neku, tako, nešto poput vize, nemojte sa Muhammedom da imate kontakta, nemojte nikako s tim, tako dalje. Pa je on išao od plemena do plemena, sallallahu aleyhi ve sallam, i govorio, ko će me, kaže, odvesti svom narodu? Mislići da ga uvede u, u ljude te njihove mjesta gdje borave i tako da, da ga predstavi, da ga najavi. Jer nisu htjeli čuti ču, ču se. Ko će me, kaže, odvesti svom narodu da mu prenesem govor svog gospodara, jer je Kureš me spriječio, zabranio mi da citiram govor svog gospodara. Pa poslanik sa sve je govorio za ono što je on pamtio, što mi je Džibril donosio, da je to govor njegovog gospodara. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem također bedinu Kur'an bi asvadikum. Jasno učite Kur'an svojim glasovima. Je ovo nam treba. I ovo je dokaz da je Kur'an Allahov govor, jer Allah Kur'an naziva svojim govorom onim majitima prije, i da su ovi glasovi naši glasovi i da to što su naši glasovi što mi trebamo jasno da učimo ne, ne, ne, ne, sprečava ga da bude i da je Allahov govor, da bude i da je Kur'an, onaj koji ga Allah objavlja. Također, postoje, čini mi se, dva eta u Kur'anu gdje se spominje da je to govor plemenitog poslanika. Jednom se odnosi na Džibrila, u drugom na Muhammeda sallallahu alejhi ve Pa su neki se uhvatili za ta dva ajeta i rekli, to vidite. To upravo bi to govorili. Ali u kontekstu onih koji ne vjeruju i odbijaju tu stvar. Kad je pitan poslanik, sam sam u kontekstu poslaniku o poruka da mu dolazi od plemeni tog poslanika, to je Džabrila. Pa mi kaže, ovo istina je da pa je Džibril govorio poslaniku Kur'an. I da je poslanik sallallahu alaihi sallam govorio ljudima Kur'an. I mi kad ga učili, mi da govorimo. I istina je da se svaka stvar razumije u kontekstu kojim je došla. I da značenje razumijevanje kuranski, a, kuranskih hajeta vezano je nužno za pravila arapskog jezika. I to onaj način govora koji je Kureš govorio a ne kasnije i danas, jer se svaki mijenja. I da i kod nas i na svakom drugom jeziku, kad pošalješ nekome poruku po nekome, možeš ga pitat na dva načina, isto značenje ima. Je li ti došla moja poruka? Je li shvatio moju poruku? A čovjek tebe nije čuo. Ili, je li ti rekao? Je li ti prenio? Jesi čuo šta ti je rekao? A rekao mu je ono što si ti rekao da kažeš. Da mu kažeš. Pozivaš ga na odgovornost ako je nešto gdje on mora izvršiti, ti si taj koji naređuješ. Zato što nije primijenio ono što si mu rekao preko poslanika, na jedan od dva načina. Jesi čuo šta ti je rekao? Ili jesam li ti rekao? I to svim mjesecima prisutno. I to što sam ja rekao da je to njegov govor, ne znači da ja nisam naredio. I postoji. Razumijemo sve što se hoće. I zato u ta dva ajeta je došlo pripisivanje onima koji citiraju, a ne onima koji su prvi rekli. Ali ajet, ajet pojašnjava, tumači. Svi ovi ajeti koji smo navjeli tumači ta dva ajeta. A nećemo pobit pola Kur'ana zbog dva ajeta koja, čija, čije je značine dvosmisleno. Dvosmisleno onome ko šupku ima, a jasno je onima koji razumiju kontekst. Zatim je misli na poslanicu koja je poslana, poruku koja je poslana govor koji je on čuo, a ne izvor tog govora i njegovu prirodu. Tako da je ta stvar završena. Mislim da je ovo dovoljno iz jednog bitnog razloga. Mi ovak, na ovim dersovima prilike 15-ak, a nekada više dersova, ovaj dokaz da spomenimo za ono što hoćemo reći. Naučili smo da je sunetli vjerniku, pobožnom, bogobojaznom insanu, dovoljan jedan dokaz, makar bio upola ajde. I da insan zna da ima dokaz i radi po njemu. I da onaj ko ima šuba ili ko neće da vjeri, govori o ti njemu da ne govori, ko se Allah Koran kaže neće da. Insan nekad dođe kući pa se kaje što nije spomenuo 35, što je 15, a isti je rezultat. Ko hoće shvatit će, ko neće odbiće. Koga Allah uputi, prihvatit će, ko neće, ostavit će. I zato ovo malo vremena što je ostalo, ako je ostalo, inače običajni vremenski rok za predavanje upravo istako, ćemo se vratiti malo na govor o samom Koranu koji mi imamo, koji mi vjerujemo. O Koranu kao insanovom najboljem rano. O Kur'anu kojeg je Allah objavio insanu kao pismo od njega i poruku i kojim je počastio najboljeg poslanika najboljoj objavom, najboljem umetu, ako se odazovu, za koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da vjerodostojnog hadisa kaže vel Kur'an hujjatun laka ma alejk aw alejk Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. O Kur'an koji je dostupan potom ovom, se semanu svakom mislom. Svakom Učite Kur'an, jer će on doći kao zagovornik za onih koji ga budu učili. U jednom hadisu se spominje učite Kur'an, učite Bekar i pa ih spominje ko su šta su. Dolazi najvećim fukarama koji postrahom džavijskom živi. Šta jest, nemaju. Imaju odjeće, ako pokrije godni dio, trebamo se donji. Ne može avretu namazu da pokrije, od pupka konjena neke od njih. I nema im ko da pomogne. Tako je stanje bilo. I pita ih, bil neko od vas volio da ga čeka ili čekaju dvije velike grbave deva, opisuje one naj, najvrednije koje su tad bile, ali da mora otići odavde pa spominje dornikata i tako. Bil neko od vas otišao gore da uzme te Kaže svako od njih, ko nego? Jednom si bogat. Preš, prošetaš 7-10 km koliko ima i obogatiš se. A inače su hodali šetali puno. Kaže poslanica sam da neko od vas jede u mjesto i pročita ili nauči, zapamti dva ajeta bolimo, dvije devet, tri ajeta bolimo, tri devet, četiri ajeta bolimo, četiri Ja učiš Kur'an. Bolje ti nego da se obogatiš. Jer elif, la, mim su deset, ti trideset se vama. Kao što je on u drugom hadisu došlo. Kur'an, Allahov govor, a naš glas i zvuk i papir i koža i šta reći. Organi kojeg Allah opisuje kao mubarek berečetli. Sam po sebi bereket donosi, a bereket je trajno i povećano je doma. Gdje ga ima, ima i bereketa, će dovlači za svom bereket. I ono što imaš od bereketa, jer bereket trajno i povećano dobro, zadržati i, pove, i poveća se. Sve dobom Kur'ana što si imao prije nego si se posvetio Koranu, Allah ti uveća, plus ti novi bereket dođu. Bereket u učenju, bereket u čitanju, bereket u vremenu, bereket u nafaki, bereket u čvršćenju na pravom putu, sebe za najveći keramet, jer je najveći keramet istikame, to smo naučili. Allahov govor Kur'an, za kojeg Allah kaže الله نزل أحسن أحسن الحديث كتابا متشابها من ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله سبوشتا نائل بشي دور كنيكو كي سايتي بنابلي أوتون بنابلي ما كوريستي سليجني بنابلي taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum najše se od njega kože oni koji se boje svog gospodara thumma talinu juluduhum qulubuhum ila dhikrillah zatim se raznježe njihove kože i srca zbog spominjanja Allaha ili krenu ka spominjanju Allaha. To bude sebe da još više Allaha spominje. Naježiš se raznježiš se kad Allahov govor čitaš. Ne Muhammedom, ne Džibrilom. Sve ove mnoge stvari, oni koji ispravno vjeru u Kur'an, ne mogu da shvatili da ožive, to je prva stvar. Allah je se brata spriječio. Još na ovom svijetu gube puno. Kao što oni koji ne znaju gdje im je gospodar, ne znaju gdje je srce da osmjere na seždi. I mnoge druge stvari da su pitan Allah Ali šta je s nama koji tvrdimo da vjerujemo i da znamo? Je li ovo naše stanje kad Kur'an čitamo? Da li Kur'an čitamo? Da li se još s harfovima borimo? Da li se s Kur'anom družimo? Da li u njeg vjerujemo? Da li kad pitamo šta znači ovaj ajet stalno, ako oni koji redovno čitaju, pre njega, preko njega prelazimo, ne znamo šta znači, ne zanima nas. Da li primjenjujemo? Da li nam je žao potrošenih sati na učenje Kur'ana? Pa se pokajemo, ako smo učenje petir, ali danas odvadimo, mora se i raditi ili smo osjetili bereke da što više sati provedeš s Kur'anom, toliko više uradiš stvari, ono što ti je ostalo manje sati. Nije nikakve logike, ali ima osjećaj, doživljaj, vidiš da je tako. Ne treba ti logike. Da li kad vidimo prijetnje, zaista se zastrašimo, razmi, na, naježimo, jer na to se odnosi. A kad vidimo obećanja, raznježimo se, pa Allaha spominjemo još više, njemu robijemo ispravnije ili smo sami sebi noge sasjekli, pa ga ne čitamo, ne znamo, ne pamtimo, ne zanima nas za vremenom provedenim se uz njega žalimo, a ne propuštenim zbog njega ili zbog njegovog naučenja. Nek svako sebe govori. Kur'an je dokaz za nas ili protiv nas. Imamo užitak najveći sa sobom. Ne možeš, vallahi, uživat ni s čim što je manjkavo. Kao što možeš uvijek s nečim ko što je potpuno. A od potpunosti na ovom svijetu imamo samo Kur'an. Lau kjane min indi gajri Allahi la vajedu fihi ihtirafen kathira. Da je od nekog ne, od Allaha našli bi, kaže, mnogi kontradiktivnosti razilažene greške. Nema ni jedne. Jedinu potpuno stvari naš, druga stvar. Ne ima bolje gerana. Ne ima većeg savjetnika. Nema ništa na ovom svijetu da ti od njega dolazi samo dobro, a nikad zlo. Osim koga. Možeš ti voljeti babu i majku i ženu i djecu. I rana. Insana i hajvana i ne znam nija šta. I voli. Ali ne, najći ćeš u druženju s njim na puno neugodnosti to život i to je normalno. Pogriješit će prema tebi. Zanemarit će Boga. Naljutit će se. Napravit će ti nešto što je normalno i drugim vremenima živimo. To je normalna stvar. Rezultat razočarat će te. Ima li neko da ga je Kur'an razočara? Ili ima li neko da ga je Kur'an nazlo na Ima li neko da mu se nije isplatio? Tri ajeta u njima neke po 20 harfova, puta 10 salapa, ti se obogati. Ti se obogati. I obradovat ćeš se. Ko što se mu vjernici radi u Koranu na ovom svijetu kad dođe, još više će se radovat na ahiretu. Jer je u njemu uputa. I radosne vijesti. I bereket. I istina. I dokazi. I u njemu je opis Allaha subhanahu wa ta'ala kao nešto što mi najviše volimo. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam uputi da se Kur'anu posvetimo a da se na nas ne odnosi dova poslanika koji kaže ja rabbi ne qavmi tehadu hadal Kur'ane mehđura gospodaru moj narod je zapostavio ovaj Kur'an amin alhamdulillah اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى